abeloi construas neston el plastajoi. Unua foie estis marcovrita tuta abela nesto el rubajoi. Pirdoi iam de longe utiligas tigaredain stumpoin, cae por la parigia ludo, lada covridoin. Tion la argentinae esploristoi ne antauvidis, ciam ili rande de grenae campoi starigis abel hoteloin. Al unu el la tubetoi, en ciui la abeloi povas demetis iain larvoin, la insectoi ne alportis kiercutime schlimon, folioin, floroin au stonetoin, sed plastan rubajon, ca ili plenigis la tubetoin complete per tia materialo. Tion gis nun oni ancora uneniam estis observinta la pezzetto e de blu a poraceta sacchetto cae de plidica blanca foliaggio estis zorgeme dismetitai cae aragitai chi covai i ciambretoi almeno uno el cielo i vere funziis chi nesteio ti u malcovro instigis la esploristo in de la nazia instituto pri agrotecnologio verci esseon pri la malcovro Estas ancora o mal clare, la insectoi utiligis la homan rubajon nur pro sen alternativa besono, au ciu ili ec vidas avantagion en tio. Tio ja povus soni strange, sed la afero ne estas tia. La specio de mask abeloi utiligas por siai nestoi mem produktitan biopolimeron. Novzelanda firmao volas nun lau construi tiun materialon en da laboratorio, char gi estas shir resista, cae ne tralasas aquon, sam kiel tio funccias ce plasta foliaggio, sed tiu biopolimero estas mal plida magia por la medio. Ne tiel bone taugas por la passeroi cae fringoi en Mexic urbo la cigaredae stumpoi, kiwin ili usas por la construado de nesto. La cotono en la filtroi ia successe fortenas parasitoin, kiel tio funccias alicase per folioi, sed tiui cigaredai stumpoi povas ancau en havi toxain substanzoin, exemple etilfenoloin, pesain metaloin, cae ec cianidan acidon, cio damagias la genaron de la bestoi pli bona insperto in cun homai artajoi aciris la pasero formai cedoi. La mascloi de tiu birdo specio construas, cio estas unica in la besta medio, mult facetain buntain parigiain nestoin, al ciui ili logas la femaloin. La silca ptilonorincedo chatas pluajoin, cae tial la masclo serchas bluain fermajoin de plastai boteloi. Ce aliai specioi estas shatatai ladai covriloi, vitreroi, cae municiingoi. Aparte fervorai, do parigemai mascloi, collectas pli ol milda tiai ornamai obiectoi. En Australio cae Nov Gvineo, cie vivas tiui buntemai birdoi, ofte malaperas ornamajoi, cae slossiloi el domoi cae automobiloi. Sed pure mistere, nur la ornitologoi trovas clarigon por tiu fenomeno.